ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 93 նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ Հակառակորդը հրդեհարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 41 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը։ Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահն անցել է իր պարտականությունների կատարմանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին դեռևս որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ադրբեջանի նախագահը ցանկանում է փլուզել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Սամվել Գաբրիելյանի նկարների ցուցահանդես։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի գլխավոր մարզիչը պատրաստվում է փոփոխությունների ենթարկել հավաքականը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 41 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիվապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 530 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է դաշակա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած այն տեղեկատվությունը, թե նոյեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ գնդակոծել սահմանամերձ բնակավայրերում տեղակայված ադրբեջանական զինված ուժերի հենակետերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է, որ ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, բացահայտ ապատեղեկատվությունը եւ բնակավայրերի թիրախավորումը բացառված է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համարժեք պատասխանատվողությունների է դիմում միայն հակառակորդի կողմից արցանագրվող խախտումների եւ գնդակոծությունների դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 3-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Վիկտոր Քոչարյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ, ազատվելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նույն օրը նախագահի ստորագրած մեկ այլ հրամանագրով Վիտալի Բալասանյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին անցել է իր պարտականությունների կատարմանը։ Վիսկոնտին մյուս համանախագահների հետ դեկտեմբերի սկզբին կմասնակցի Համբուրգում ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Քննարկման հիմնական թեման լինելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումը։ Բերլինում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերին։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ամրապնման նորված քայլերը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի համատեքստում Էդվարդ Նալբանդյանը ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի ուշադրությունը հրավիրել է նրան, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կյանքի կոչել հիմնահարցի հանգուցալուծման գործընթացի առաջ մղման նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ավելին, շարունակում է սրել իրավիճակը Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև շփման գծում։ Նախարարն Ալբանդյանը բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ Գերմանական նախագահության աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Զրուցակիցները համակարծիք էին, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի։ Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունները չնվազեցնելը եւս մեկ անգամ փաստում է այն մասին, որ Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի բոլոր համաձայնությունները կյանքի չեն կոչվել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Մեր շեշտադրումները հենց այս ուղղությամբ են փոխվել, նշել է նա ընդգծելով, որ պետք է ստեղծվեն համապատասխան մեխանիզմներ, որպեսզի սահմանին բացառվեն կրակոցներն ու սադրանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի խոսքով այսօր նախագահաների հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Խոսքը վերաբերում է միայն արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպմանը։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող Ադրբեջանի մասը կազմել։ Այս մասին ասել է Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ տրվի, մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարում է։ Ալիևն այսպիսով ցանկանում է փոխել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից թելադրված օրակարգը, փլուզել մադրիդյան սկզբունքները, փլուզել Մինսկի խումբը, ասել է Ստանիսլավ Տարասովը հիշեցնելով, որ Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները այդպես էլ իրականություն չդարձան Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության արդյունքում։ Քաղաքագետը շեշտել է, որ Ադրբեջանը պարտվում է, ուստի Իլհամ Ալիևը փորձում է փոքրիկ հաղթանակների միջոցով հանրության մեջ հույսեր առաջացնել, որ ամեն ինչ վատ չէ։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցին, ապա ըստ ռուսաստանցի քաղաքագետի դա անարդյունավետ է, ինչպես երկու կողմերի նախագահների հանդիպումը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ 2015 թվականի օգոստոսից կապիտալ վերակառուցման ու վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում Ստեփանակերտի Հովանես Թումանյանի անվան համար 9 հիմնական դպրոցի երկու մասնաշենքում։ Գրթօջախը վթարային վիճակում էր։ Շինարարության առաջին փուլում նախատեսված էր վերակառուցել դպրոցի երկրորդ եւ երրորդ մասնաշենքերը, մասնավորապես կատարել քանդման, պատերի ուժեղացման, տանիքի կառուցման աշխատանքներ։ Ինչպես հայտնեց շինարարություն իրականացնող Խաչեն Փակbaşնետ իրական ընկերության տնօրեն Արարատ Զաքարյանը, ամբողջությամբ փոխվել են դասասենյակների ու միջանցքների հատակներն ու առաստաղները, դռներն ու լուսամուտները։ Առաջի եւ երկրորդ կորպուսների հարթարման աշխատանքներն են կատարում վերջնական, որպեսզի շահագործման հանձնենք երեխաների տեղափոխվեն, որպեսզի երրորդ մասնաշենքը սկսենք վերակառուցման աշխատանքները։ Կառուցել ենք նոր կայացում, խախոլ վիճակում էր ջերմագծերը վերջացած ժամանակին շահագործման ենք հանձնել եւ գործող երրորդ մասնաշենքը, որի դասեն պարապում ջերմությունը ապահովել ենք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի տնօրեն Վալերի Ղազարյանը բարբերաբար լինում է դպրոցի շինհարթակում։ Գոհե կապալառու ընկերության կողմից իրականացվող աշխատանքներից մոտ 1 միլիարդ դրամ արժողությամբ ծրագիրն իր դժվարություններն ունի, մեր աշխատակցի զրույցում ասաց Վալերի Ղազարյանը գծը յուրահատուկ բարձություններ ունի, կապված որ վերահատակագծում արկատարվել կոնստրուկտիվ ուժեղացման է ենթարկում շենքը լրիվությամբ, ոնց որ շինարարական նորմերը եւ կանոններն են պահանջում։ Մյուս բարձությունը կապված է, որ երրորդ մասնաշենքում դասընթացները շարունակվում են։ Դրան ավելանում են եւս մի քանի հարցեր, որը չէր նախատեսված, բայց պահանջվում է որ կատարել։ Ֆինանսերի որակը նորմալ ընթանում, հարդարման աշխատանքներին կատարում, ճակատներում գործերը համապատասխանում է պահանջներին։ Նշենք, որ շին աշխատանքներն ավարտելուց հետո կբարեկարգվի նաև դպրոցամերձ տարածքը։ Երկու մասնաշենքերը շահագործման կհանձնվեն հաջորդ ուսումնական տարվա սկզբին, որից հետո կսկսվի առաջին մասնաշենքի վերակառուցումը։ Հավելենք նաև, որ ներկայումս դասապրոցեսն ընթանում է կրթօջախի առաջին մասնաշենքում երկերտ ռեժիմով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրելյանի ծննդյան 65-ամյակի կապակցությամբ երեք նրա արվեստանոցի մուտքին տեղի է ունեցել անվանի արվեստագետի հիշատակին նվիրված հարթականդակի բացումը։ Այնուհետև Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Սամվել Գաբրելյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Սամվել Գաբրելյանի արվեստանոցի դիմաց երեք հավաքվել էին նրա մտերիմներն ու հարազատները, արվեստասերներ։ Խորը ցավ ապրելով ու նաև դրվատանքի խոսքեր բարձրաձայնելով վաստակավոր գեղանկարչի հասցեին բացեցին նրա հիշատակի նվիրված հարթականդակը։ Այն կոչված է հավերժացնելու ճանաչված գեղանկարչի հիշատակը։ Ծրագրին իրենց աջակցությունն են ցուցաբերել ինչպես արվեստասեր ընկերները, այնպես էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Հարթականդակը բացելու իրավունքը վերապահվեց նկարչի այրուն վաստակաշատ մանկավարժ Անժելա Գաբրելյանին եւ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Քաղաքապետի խոսքով նախաձեռնությունը միստ խումբ արվեստագետների, այդ թվում Սամվել Գաբելյանի ընկերների եւ քաղաքապետան պաշտպանեց այդ նախաձեռնությունը եւ կազմակերպեց այս հաղթականտակի տեղադրումը։ Այսպիսի աշխատանքներ քաղաքապետարը հինականացնում է, որպեսզի մեր մեծերի հիշատակը հավերժացնենք, որտեղ Սամվել Գաբելյանը այն անհատականներից էր, ով իր արվեստով, իր գործունեությամբ Արցախը ճանաչելի էր դարձնում աշխարհում մեկ եւ սա պետք է նաեւ մեր աճող սերունդներին, որպեսզի նրանք էլ իմանան Արցախում այսպիսի մագարտակի եղան լուսանկարիչ է եղել, միգուցե նրա աշխատանքները, արվեստը կարող են ուղեցույց դառնալ որոշ ծերունների ներկայացիչների համար, ուսուցողական մեծ արժեք ունենան մեր ապագա ծերուններին։ Սամվել Գաբրելյանն իր ստեղծագործություններով արդեն համաշխարհային ճանաչում գտած արվեստագետ է, ով մեծ ավանդ ու ներդրում ունի Արցախյան մշակույթն աշխարհի շատ երկրներում ներկայացնելու գործում։ Գալիք սերունդներն անկասկած դեռ երկար են հիշելու Սամվել Գաբրելյան արվեստագետին։ Շուշիի թանգարանների տնորեն Լուսինե Գասպարյանի հավաստմամբ անուգ ապրելան արժանի էր, որ เป զի ունենար հուշատախտակ, որ เป զի անցորդները ամեն անգամ անցնելուց եւս մեկ անգամ շփվեին ապրելան արվեստագետի հետ, անուգ ապրելան այն արվեստագետներից է, ով ուրույն հետագից թողեց, ինչպես Արցախյան, այնպես նաեւ արդի հայ գեղանկարչության մեջ։ Նա կրթել է մի ամբողջ սերունդ գեղագիտական մեծ համոզմունքներով յուրահատուկ ձևով ոչով նա կարողացել է սերունդներին փոխանցել, սերունդորներին հաղորդակից դարձնել բարձր արվեստին։ Մոտ 20 երկրներում ցուցադրվել է նրա 1500-ից ավելի կտավները, որոնց հերոսը արցախցին է իր հպարտ կեցվածքով ու հայրենասիրությամբ։ Լինելով տարբեր երկրներում նա կտավի տեսքով ամեն տեղ մի կտոր Արցախ է թողել։ Սամվելն աշխատում էր գիշեր-ցերեկ, կտավ կտավի հետևից ծնունդ էին առնում նորանոր մտքեր, գաղափարներ, մտքի ու լույսի նոր փայլատակումներ։ Ցուցահանդեսին ներկա բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը իր հիացմունքն է արտահայտել Սամվելի կտավների մասին։ Սավելոյի մոտ ընկերն այլ, նաև խոհակիցը, մտքերով շատ ենք կիսվել։ Ես տնականից նրա մտածողության եւ մտածողության մեջ ես ընդհանուր շատ բան եմ տեսնում եւ այսօր այս հանդեսը բավականին հարուստ արտացոլումն է հենց նրա ստեղծագործական ողջ հերաշխարհի, բավականին հարուստ ժառանգություն է թողել նա եւ ամեն մի նկար յուրօրինակ ապրում է պարունակում, բայց ես չեմ կարող ասել որ նա ամբողջ պատկերը հանգում է մի մտքի, որտեղ պատկերը ինքը բազմաբովանդակ է եւ դրա մեջ է նրա առեղծվածային կյանքը։ Նրա ստեղծագործությունները դեր իրական ուղղության ավելի շատ ոչ կոնկրետ ռեալ կյանքից չեն գալիս, այլ ռեալ կյանքն էլ են գրկում, բայց միաժամանակ դա այն անսովոր զգացողությունն է, որ նկարիչն ուներ, այն անսովոր պատկերներն է, որ նրա երևակայության մեջ փայլատակում էին եւ ինքը որսում էր այդ պատկերները եւ այդ պատկերները, որ այսօր բավականին ազդեցիկ են։ Ճանաչված գեղանկարչի հարթականդակի տեղադրմամբ Ստեփանակերտի մի հատվածն էլ ավելի գեղեցկացավ ու հարստացավ։ Նման արվեստագետները անկասկած արժանի են մեծարման, քանզի Արցախ աշխարհը հարուստ է նվիրյալ ու տաղանդավոր զավակներով։ Այդպիսիներից էր նաև Սամվել Գաբրելյանը, Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են հանրապետությունում ազատազրկված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շաբազ Գուլիևին։ Կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության տեղեկատվության բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանն ասել է, որ այցելության ընթացքում ընտանեկան բնույթի տեղեկություններ են փոխանակվել։ Հայաստանը պետք է ոչ ռուսամետ լինի, ոչ էլ եվրոպամետ, այլ պետք է լինի հայամետ։ Այս մասին ասել է միջազգային իրավունքի ռուսաստանյան ասոցիացիայի անդամ հրապարակախոս Դենիս Դվորնիկովը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ միայն ՀԱՊԿ անդամ երկրների, այլև ամբողջ եվրոպական տարածքի անվտանգության հարցն է։ Անհրաժեշտ է պահպանել անկողմնակալությունն այս հակամարտությունը լուսաբանելիս եւ այնպես անել, որ լուծում գտնվի։ Մարզասերների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը պատրաստվում է փոփոխությունների ենթարկել հավաքականը։ Նրա խոսքով հավաքականի մարզչական շտաբում կաշխատեն Սարգիս Սովանեսյանը եւ Ռազմիկ Գրիգորյանը։ Պետրոսյանը այլևս չի աշխատելու Ցյուրիխում, ակումբն ընդառաջել է եւ նա Հայաստանի առաջնության խաղերի ժամանակ կլինի Հայաստանում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը պատրաստ է հրաժարական տալ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից, եթե հայտնվի արժանի տեխնացու։ Նրա խոսքով իրեն չսիրել կարող են, բայց գոնե ֆուտբոլը պիտի սիրեն։ Ես էլ եմ հոգնել, ես էլ եմ կարծում, որ նոր ուժը թարմություն կբերի, բայց ուր է, ասել է ֆեդերացիայի նախագահը։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց առաջնության առաջին խմբի մրցաշարում կայացել են 10-րդ տուրի պարտիանները։ 10 հնարավորից հավաքելով 8 միավոր մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում է Հայկ Մարտիրոսյանը, երկրորդ տեղում 7 միավորով Տիգրան Հարությունյանն է, 6 միավոր ունեն Արման Միքայելյանը, Հովիկ Հայրապետյանը, Մանուել Պետրոսյանը եւ Արամ Հակոբյանը։ Հայաստանի առաջնությունում կխաղացվի 13 տուր եւ այն կավարտվի նոյեմբերի 6-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 5 մետր հեռագությամբ հարաբարվել անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է